Markus hoofdstuk 13 Toe Jezus van die tempel af weggaan, sê een van zijn disciples vir hom, Heere, kyk wat er geweldige klippe en wat er geweldige gebouwe. Jezus sê vir hom, Sien jy hier groot gebouwe? Hier zal niet één klip op die ander blij nie. Alles zal afgebreek worden. Jezus het op die olijfberg gaan sit, recht oor die tempel. Toe hulle alleen was, vra Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas vir hom: "Sê vir ons, wanneer sal dit gebeur? En wat sal die teken wees van wanneer dit alles volëindig gaan word?" Jesus sê toe vir hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie. Daar sal baie onder my naam kom en sê: "Dit is ek." En hulle sal baie mense mislei. En wanneer julle die rumoer van oorlog en gerugte van oorlog hoor, moet julle nie verskrik wees nie. Dit moet kom. Maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal aardbewings op baie plekke voorkom. Daar sal hongersnoode wees. Hierdie dinge is geboortepyne die begin van die nuwe tyd. En julle moet teen julleself op julle hoede wees. Mense sal julle aan die geregshowe oorlewer. In die sinagoge sal julle geslaan word. En voor goewerneurs en konings sal julle oor my tereg staan. Dit sal 'n getuienis vir hulle wees. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word wanneer hulle julle gryp om julle oor te lewer, moet julle julle nie vooruit bekommer oor wat julle sal sê nie. Maar julle moet praat soos dit op daardie oomblik aan julle gegee sal word, want dit is nie julle wat praat nie, maar die Heilige Gees. Die een broer sal die ander oorlewer om doodgemaak te word, en selfs 'n pa sy kind. Kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Ja, julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word. Maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word. En wanneer julle die ding wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig, sien staan op die plek waar hy nie moet wees nie, wie dit lees, moet dit goed begryp. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug. Die man wat op die dakstoep sit, moet nie ingaan om iets in sy huis te gryp nie. En die man wat op die land is, moet nie omdraai om sy klere te gaan haal nie. Dit sal bitter swaar gaan met die vrouens wat in daardie tyd swanger is en met die wat nog klein kindertjies het. Bid dat dit nie in die winter moet gebeur nie. Want in daardie tyd sal daar so verdrukking wees soos daar van die begin af, vandat God die wêreld geskep het tot nou toe nog nie was nie en ook nie sal wees nie. En as dit nie was dat die Here daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef nie. Maar ter wille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy daardie tyd ingekort. As iemand in daardie tyd vir julle sê, "Kyk, hier is die Christus," of "Kyk, Daar is hy. Moet julle dit nie glo nie. Daar sal valse kristusse en valse profete na vorekom en hulle sal tekens en wonderwerke doen om as dit moontlik was die uitverkorenes te mislei. Julle moet daarvoor op julle hoede wees. Ek het alles vir julle vooruitgesê. Maar in daardie tyd, na daardie verdrukking, sal die son verduister word en die maan sal nie skyn nie. Die sterre sal uit die ruimte val en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die mense die seun van die mens in die wolke sien kom met groot krag en majesteit. En dan sal hy die engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te bring uit die vier windstreke van die een kant van die aarde af tot by die ander kant. Leer dit van die vye boom as voorbeeld. Wanneer sy takke al sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die tyd naby is voor die deur. Dit verseker ek julle. Nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Selfs nie die engele in die hemel nie en ook nie die seun nie. Net die Vader weet dit. Wees op jou hoede. Wees waaksaam omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat ver weggaan en sy huis onder beheer van sy slawe gelaat het. Hy het vir elkeen sy werk gegee en die deurwagter beveel om waaksaam te bly. Bly dus waaksaam omdat julle nie weet wanneer die huiseienaar kom nie. In die aand of middernag of met hanekraai of die môre vroeg nie sodat wanneer hy onverwags kom, hy julle nie aan die slaap kry nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal: bly waaksaam.